Bugün biz sizə Yusuf aleyhissalamın hekayəsindən hasil olan nəticələrdən danışacaq. Yusuf surəsini və onun təfsirini oxuduqda bu möhtərəm Peyğəmbərin əhvalatında bir çox ibrətlər olduğunu görə bilərik. Əsrlər boyu İslam alimləri bu möhtəşəm surəni təfsir etmiş. Onu insanlara ayə və ayə açıqlamış və bu ayələrdə zikr edilən ibrətlərdən danışmışlar. Elə bu surənin sonuncu ayəsinə nəzər saldıqda görürük ki, Uca Allah Peyğəmbər həyatının ibrətlə dolu olduğunu xəbər verib buyurur. Ləqad kənə fi qasasihim ibratun li ulil əlbəb. Onların hekayələrində ağıl sahibləri üçün ibrətlər vardır. Bu surə həqiqətən də ibrətlərlə dolu olan möhtəşəm bir surədir. Bu surənin möhtəşəmliyi həm də ondadır ki, başqa səmavi kitablarda bu möhtərəm Peyğəmbər haqqında Qurandakı qədər geniş məlumat verilmir. Elə buna görə də qərara gəldik ki, bu möhtəşəm surədəki ibrətlərdən danışaq. Söhbətimizə başlamazdan əvvəl Əzəmətli Allahdan diləyirik ki, bu əməlimizi məhz onun rizasını qazanmaq üçün yerinə yetirən əməllərdən etsin. Bunu həm bizim üçün, həm də gələcək nəsillər üçün bu dünyada da, ahirətdə də faydalı etsin. Və bunu qiyamət günü tərəzidə savabı ağır gələn əməllərdən etsin. Bu möhtəşəm surə belə başlayır. Bismillahirrahmanirrahim. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ألف لام را Bu, açıq aydın kitabın ayələridir. Həqiqətən biz onu ərəbcə Quran olaraq nazil etdik ki, başa düşə biləsiniz. Biz bu Quranı sənə vəhiy etməklə sənə ən gözəl hekayəni danışırıq. Halbuki sən bundan əvvəl xəbərsiz olanlardan idin. Əlif, ləm, ra. Bu, oxunuşda aralarında fasilə verilən hərflərdir. Belə hərflərlə başlanan surələrin sayı 29-dur. Birincisi Əl-Bəqərə surəsi, sonuncusu isə Əl-Qələm surəsidir. Bu surələrdən bəzisi 1, bəzisi 2, bəzisi 3, bəzisi 4, bəzisi də 5 hərflə başlayır. Bunların təfsirinə dair Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən heç bir hədis varid olmamışdır. Mənası aydın olmayan bu hərflər haqqında bilgi yalnız Allahdadır. Həmçinin sahabələr və onların davamçıları da bu hərfləri izah etməmişlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bu haqqda soruşmamışlar. Onlar sadəcə biz bu hərflər barədə danışmaq istəmirik. Lakin biz onlara iman gətirir və onları olduğu kimi oxuyub üstündən keçirik deyərdilər. Yaxşı olar ki, biz bunların mənasını Allah bilir deyək. Biz bu hərflərin mənasını bilməsək də, onları ərəbcə oxuduğumuz zaman hər birinə görə 10 savab qazanırıq. Bu xüsusda ayrıca hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Kim Allahın kitabından bir hərf oxusa, buna görə savab qazanar. Və bu savab 10 savaba bərabər olar. Mən demirəm ki, əlif, ləm, mim bir hərfdir. Lakin əlif bir hərf, Ləm bir hərif, mim də bir hərifdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demək istəyir ki, mümin adam əlif, ləm, mim deyəndə 30 savab qazanır. Ayənin davamında Uca Allah buyurur, biz onu ərəbcə Quran olaraq nazil etdik ki, başa düşə biləsiniz. Bu da o deməkdir ki, Quran-ı kərim yalnız ərəbcə Quran sayılır. Qeyd edək ki, Allahın kəlamının söz bə söz dəqiq tərcümə edilməsi mümkün deyil. Tərcümələr sadəcə bu müqəddəs kitabın ayələrinin mənasını insanlara çatdıran bəşər sözüdür. Quran-ı kərimin məhz ərəb dilində Quran sayılmasına dair, yəni Allahın kəlamı sayılmasına dair elə Quranın özündə neçə-neçə dəlillər vardır. Ayələrin birində uca Allah buyurur, Şübhəsiz ki, Quranı biz nazil etdik Sözsüz ki, biz də onu qoruyacaq. İndi sizə sual verirəm, qardaşlar. Məyər tarix boyu olan tərcümələr qorunub saxlanılıbmı? Əlbəttə ki, yenisi çıxdıqsa, köhnəsi yaddan çıxıb, ərəbcəsini oxuduqda isə bu kəlamın sanki bu gün nazil olduğunu hiss edə bilərsiniz. Əsrlər boyu İslam dininin düşmənləri yığışıb bu Qur'anı nüfuzdan salmağa, onu təhrif etməyə, onun bənzərini gətirməyə, onun bəşər sözü olduğunu ispat etməyə, onu yandırmaqla və ya onu əzbər bilən hafizləri qətlə yetirməklə bu müqəddəs kitabı yox etməyə çalışmış, çalışır və çalışacaqlar da. Lakin onlar indiyədək heç bir nəticə əldə etməmiş və heç edə bilməyəcəklər də. Bu Quran mənə, yaxud sənə və ya başqa birisinə məxsus mülk deyil ki, kimsə gəlib zorla onu əlimizdən ala bilsin. Bu, Allahın qiyamətə də yer üzündə saxlayacağı müqəddəs kəlamdır. Buna heç kəs, heç vaxt, heç nə edə bilməyəcək. Quran-ı kərimin yalnız ərəbcə Quran sayılmasına dair başqa bir ayədə Uca Allah buyurur. Biz onların Qur'anı ona bir insan öyrədir dediklərini bilirik. Onların istinad etdikləri şəxsin dili əcnəbi dildir. Bu isə açıq aydın ərəb dilidir. Bu ayənin nazil olma səbəbi var. Nazil olma səbəbini bilsəniz, ayədə söhbət nədən getdiyini başa düşəcəksiniz. Abdullah ibn Muslim el-Hədrami radiyallahu anh rəvayət edir ki, onların Yəsər və Cəbr adlı Yəmənli azyaşlı iki köləsi var idi. Bu uşaqlar Tövratı oxuyurdular. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də hərdən gəlib onların yanında oturardı. Elə buna görə də Qureyş kafirləri Muhammed onların yanına Quranı öyrənmək üçün gedir dedilər. Böhtan atdılar. Yalan danışdılar. Uca Allah da bu ayəni nazil etdi. Ayədən açıq-aydın başa düşülür ki, Quran yalnız ərəbcə Allahın kəlamı sayılır. Ayənin davamında uca Allah öz peyğəmbərinə sənə ən gözəl hekayəni danışırıq buyurur. Yəni, ən gözəl hekayələrdən birini danışırıq. Yoxsa ki, İbrahim aleyhissalamın hekayəsi də, Musa aleyhissalamın hekayəsi də, digər peyğəmbərlərin hekayələri də ən gözəl hekayələrdən sayılır. Elə isə gəlin bu gözəl hekayədən çıxan nəticələrə baxaq. Sizə nəsihətim budur ki, bu surəni heç olmasa bir dəfə başdan axıra dək oxuyasınız. Sonra qarşınıza qoyub bu surəyə baxa-baxa deyəcəyimiz nəticələri izləyəsiniz. Belə etsəniz, inşallah bu surədə qəst edilənləri daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Yusuf Aleyhisselamın hekayəsindən çıxan birinci nəticə tərbiyə ilə bağlıdır. Yəni, atanın öz övladını gözəl tərbiyə etməsi və onu doğru yola istiqamətləndirməsi, ha belə övladın ataya ehtiram göstərməsidir. Surənin 4-cü və 6-cı ayələrində xəbər verilir ki, Yusuf aleyhissalam atası Yaqub aleyhissalama atacan deyə müraciət edərək ona öz yuxusunu danışır. Yuxuda 11 ulduzun, günəşin və ayın ona səzdə etdiyini bildirir. Atası da ona oğlum deyə müraciət edərək o yuxunun yozumunu açıqlayıb deyir. Rəbbin səni seçəcək. Sənə yuxuları yozmağı öyrədəcək və öz neymətini bundan əvvəl ataların İbrahimə və İshaqa tamamladığı kimi sənə və Yaqub nəslinə də tamamlayacaqdır. Şübhəsiz ki, Rəbbin biləndir, hikmət sahibidir. İkinci nəticə budur ki, Yusuf Aleyhisselamın gördüyü bu yuxu gözəl yuxulardandır. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Gözəl yuxu Allahdandır. Qeyd edək ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə də bəzən vəhiy gözəl yuxu ilə gələrmiş. Möminlərin anası Ayşə radiyallahu anh demişdir. Allahın Rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləmə ilk vəhyin gəlməsi gözəl yuxu vasitəsilə başlamışdır. Onun gördüyü elə bir yuxu yox idi ki, sübh çağının aydınlığı kimi gerçək olmasın. Ümumiyyətlə, qardaşlar, mömin adamın gördüyü gözəl yuxu Allahdandır. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Əməli salih adamın gördüyü gözəl yuxu peyğəmbərliyin 46 qismindən biridir. Üçüncü nəticə budur ki, məsləhət olduqda Allahın bəxş etdiyi neməti gizlətmək caizdir. Necə ki, Yaqub aleyhissalam oğluna deyir, yuxunu qardaşlarına danışma, yoxsa sənə hilə qurarlar. Yaqub aleyhissalam belə edir ki, Yusuf aleyhissalamın qardaşları həsədlərindən dolayı şeytana uyub ona pisliyə etməsinlər. Bu da o deməkdir ki, əgər Allah sənə bir nimət bəxş etmişdirsə, onu ancaq səni sevən adamlara bildirməyi məsləhətdir. Bildirirsən ki, onlar Allahdan sənin üçün xeyir, bərəkət diləsinlər. Paxıl adamlar isə bu əxlaqdan uzaqdırlar. Onların həsədindən qorunmaq xüsusunda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Sizə verilmiş nemətləri gizli saxlamaqla onları qoruyun. Çünki hər bir nemət sahibinə həsəd aparanlar vardır. Dördüncüsü, bu ayədə həqiqətən şeytan insanın açıq aydın düşmənidir, deyilir. Bu da o deməkdir ki, şeytan qardaşlar arasına ədavət salmağa, doğmaları belə bir-birinə qarşı qoymağa qadirdir. Yəni ona bu ixtiyar verilib. Çünki bir zaman o Allahdan möhlət istəmiş. Allah da ona qiyamətə dək möhlət verdikdən sonra o demişdir. Sənin düz yolunun üstündə oturub insanları tovlayacağım. Sonra onların yanına önlərindən və arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəyəm. Və sən onların əksəriyyətini şükr edən görməyəcəksən. İbn Abbas radiyallahu anh bu ayəni belə izah etmişdir önlərindən, yəni onlara dünyanı sevdirəcək. Arxalarından, yəni axirəti unutduracaq. Sağlarından, yəni yaxşı işlər vasitəsilə onları yoldan çıxaracaq. Sollarından, yəni günah işlərə onları sövq edəcək. Bu möhtəşəm hekayədən çıxan 5-ci nəticə budur ki, ata öz övladları ilə bacardığı qədər ədalətlə rəftar etməli və əgər onlardan biri üstün tutulmağa layiqdirsə, onu daha çox istəyirsə, məsləhət üçün imkan daxilində bunu gizlətməlidir. Gizlətməlidir ki, o birilərinin xətrinə dəyməsin. Övladlar arasında ədalətli olmaq xüsusunda varid olmuş. Ayrıca bir hədisdə rəvayət edilir ki, Nüman ibn Bəşir radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə atam mənə bir hədiyə verdi. Lakin anam Amra bint Rəvahə radiyallahu anh ona sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi şahidlik etməyə çağırmayınca mən buna razılıq verən deyiləm. Bu hədiyəni götürməyəcəyəm, dedi. Onda atam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib dedi. Mən Amra bint Ravahədən olan oğluma hədiyə verdim. Lakin yoldaşım məndən səni buna şahid tutmağımı istədi, ya Rasulullah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşdu. O biri övladlarına da bu cür hədiyyə verdinmi? Atam xeyr deyə cavab verdi. Onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: Elə isə başqa adamı şahid tut. Mən bu işdə şahidlik edə bilmərəm. Allahdan qorxun və övladlarınıza olan münasibətdə ədalətli olun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu sözündən sonra Atam qayıdıb hədiyyəsini geri götürdü. Altıncı nəticə budur ki, Allah öz qullarından istədiyini seçib ona peyğəmbərliyi bəxş edir. Onu əməli salihlərdən edir. Bu da özü özlüyündə bir nimətdir. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, Rəbbin istədiyini yaradır və istədiyini də Peyğəmbər seçir. Bunların isə seçməyə haqqı yoxdur. O həmsinin buyurur. Allah Adəmi, Nuhu, İbrahim nəslini və İmran ailəsini seçib aləmlərdən üstün etdi. Yusuf surəsindəki ayədə Yaqub aleyhissalam oğluna Allahın öz nimətini bundan əvvəl ataları İbrahimə və İsaqa tamamladığı kimi ona və Yaqub nəslinə də tamamlayacağını bildirir. Bir düşünün. Allah sizi cansız bir əşya deyil, düşüncəsi olan bir insan olaraq yaratmışdır. Ha belə sizi kafir olmağa yox, müsəlman olmağa müvəffəq etmişdir. Həmsinin sizi böyük günah sahiblərindən və ya bidət əhlindən olmağa deyil, məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin və sahabələrinin yolunu gedən, dində doğru dürüst olan müsəlmanlardan etmişdir. Və əgər dini savadınız varsa, dini bilirsinizsə, demək, sizi savadsızlardan üstün etmişdir. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Allah kimi sevirsə, ona bu dini öyrənir. Bütün bunlar həqiqətən də böyük nimətlərdir. Beləcə, Allahın sizə bəxş etdiyi hər bir niməti onun əksi ilə müqayisə edə bilərsiniz. Əksi ilə müqayisə etməklə dərhal sizdə olan o nemətə şükür edəcəksiniz. Yedinci nəticə budur ki, qardaşlar, təmiz ailədən çox vaxt təmiz övlad çıxır. Niyə çox vaxt deyirik? Çünki Nuh aleyhissalamın oğlu Allaha asi olmaqla atasına qarşı çıxmış. Allah da onun murdar, kafir olduğunu bildirmişdir. Yusuf Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin nəsli isə şərəfli nəsil sayılır. Bir zaman sahabələr Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən insanların ən hörmətlisi kimdir deyə soruşduqda o belə cavab vermişdir. İnsanların ən hörmətlisi Allahın sevimli dostu İbrahimin oğlu, İshak Peyğəmbərin oğlu, Yaqub Peyğəmbərin oğlu Yusuf Peyğəmbərdir. Şərəfə baxın, özü də Peyğəmbərdir, atası da Peyğəmbərdir, babası da Peyğəmbərdir, babasının atası da peyğəmbərdir. Aleyhimussalatu vesselam. 8-ci nəticə budur ki, həsəd və qısqanclıq adamı başqasına pislik etməyə sövq edir. Necə ki, Yusuf Aleyhisselamın qardaşlarını sövq etdi. Və onlar, biz bütün bir dəstə olmağımıza baxmayaraq, Yusuf və onun doğma qardaşı atamıza bizdən daha sevimlidir. Aydın görünür ki, atamız aşkar bir yanlışlıq içindədir, dedilər. 9-cu nəticə budur ki, həsəd adamı nəinki başqasına qarşı hilə qurmağa, ona kələk gəlməyə və yalan danışmağa, hətta onu öldürməyə belə sövq edir. Məhz həsəddən dolayı qardaşları Yusufu ya öldürün ya da onu uzaq bir yerə aparıb atın ki, atanız ancaq sizə məhəbbət bəsləsin. Və e bundan sonra siz əməli salihlərdən olasınız demişdilər. Öldürmək istəyirdilər onu. Həmsinin necə ki, həsəd üzündən Adəm Aleyhisselamın oğlanlarından biri o birini öldürmüşdü. Quranda xəbər verilir ki, o zaman ikisi də qurban vermiş, onların birindən qəbul edilmiş, digərindən isə qəbul edilməmişdi. Qurbanı qəbul olmayan oğlu öz qardaşına səni hökmən öldürəcəyəm demişdi. Qardaşı da ona Allah salih əməlləri ancaq müttəqilərdən qəbul edər deyə cavab vermişdi. Nəhayət, nəfsi onu qardaşını qətlə yetirməyə vadar etmiş və o da nəfsinə tabi olaraq qardaşını öldürmüş və ziyana uğrayanlardan olmuşdur. 10-cu nəticə budur ki, Yusuf əleyhissalamın qardaşları günah iş tutduqdan sonra tövbə edəcəklərini 10-cu nəticə budur ki, Yusuf əleyhissalamın qardaşları günah iş tutduqdan sonra tövbə edəcəklərini və beləliklə də əməli salihlərdən olacaqlarını düşünürdülər. Bu isə batil tövbə sayılır. Yəni, filan günahı edim, sonra tövbə edərəm, Allah məni bağışlayar deyə düşünmək batil fikirdir. Axı kim zəmanət verə bilər ki, adam günah işlətdiyi vaxt Allah onun canını almayacaq? Və ya kim deyə bilər ki, bu günahdan sonra onun qəlbi möhürlənməyəcək və o yolunu azmayacaq? Biz dəfələrlə sizə bir müəzzinin əhvalatını danışmışıq. O müəzzin ki, minarənin başından gördüyü bir nəsrani qıza vurulur Qız da ona, mənim dinimi qəbul etsən sənə ərə gələrəm, deyir. O da öz-özünə, dinimi dəyişim, qızı alım, sonra tövbə edib İslama qayıdaram, deyir. Tövbəsinin qəbul olunacağını düşünür. Lakin Allah onun qəlbini bir dəfəli möhürləyir. Hətta əzbər bildiyi Qur'anı unudur. Yalnız bir ayədən başqa. Onun özünə aid olan bu ayəni o unuda bilmirmiş. Həmin ayədə Uca Allah buyurur, kim İslamdan başqa bir din arayarsa, bilsin ki, ondan o din əsla qəbul edilməz və o, ahirətdə ziyana uğrayanlardan olar. Yusuf Aleyhisselamın qardaşları onu öldürmək fikrində olsalar da, onlardan biri Yusufu öldürməyin, Əgər ona qarşı hökmən nə isə etmək istəyirsinizsə, onda onu bir quyuya atın ki, karvanlardan biri onu götürüb aparsın. Demiş və beləcə Allah onu onların əlindən xilas etmişdir. Fayda üçün qeyd edək ki, Qatədə Rəhiməhullahın dediyinə görə burada Yusufu öldürməyin deyən onun ata bir qardaşı həm də xalası oğlu Robeldir. Qardaşlar, bu möhtəşəm hekayədən çıxan qalan nəticələr barədə inşallah növbəti dərsimizdə danışacağıq. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu ileyk.